emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doanak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat ne horren behar. Ni ez doa bidea hartatik jasine, errekara ibitik ez!

Ba gure gaurko kultura talarekin segituko dugu orain eta gaur diska berri bat eta zinteresatuko gara lain taldeak bere hirugarren lana plazaratu berri baitu bagabiga disketxearekin. Hamaika kantuz borobilduriko bilduman jarriko dugu gure begirada. da eta hain zuzen Leire Berasaluze, Kristina Lanzabe eta Javi Rivero entzun, entzungo ditugu gaurko emankizunean. Taldekideekin, taldekide hauekin mintzatu baikara, beraien azken ustaz eta beraiek astapen batean tximeletak izenburua zergatik jarri duten esplikatu digute Javi Rivero. Da, bai, bueno, eh, azken filen, eh, tximeleta baten modun, e, ibilbidea masai amazazpi urtekin hasi genuen, eta bai, izan zian pare bat hiru urte hor desiente, desiente joen bi, bi diska kaleratu genitxun eta nolatxeko geldiun eritzizte egun ez, 2008an, da hor izan zen azkeneko diskoko, aurreko diskoko e, kaleratze data, 2008a e, eh, iraia aurri izan zen eta bueno, e, eh, horraz izan nolatxeko lain, guengo laine taldean inkubazioa ez, nolatxe hor kapulu baten sartu ginen, guengo lokalian eta forma matea, bueno, kostazitze egun arren asira batian, e, forma hartu eta guen kaleratu atximele eta guen hasi atximele egan esku hartian da kaun diska da pues, horren emaitza, eh, bea eta bueno, tximele txikiz osatuta dago diska, amaika tximele txikiz eta bueno, no, metafora horrekin noa txugea, honen esango dugu ezoiko ibilbidea izan duzuela, ez? Astapenetik kontatu baituzue astapenean e, YouTubeen eske egiten duten e, ba bertsio bati esker edo e, ba izugarriko urratsa emantzen utela eta ordutik hasi zinetela kontatuko diguzu pixka eta astapen horiek nolakoak izan ziren eta e, noraino heldu zareten ere. E, bueno, nik uste izan zala zerbait, bilatu ez genuen zerbait ez, en, uste kaben iritsi izan, ba, laixe egun xume baten kantatzen jarri, bideoa ego, eta bueno, barrak hasta ez? Eta nik uste, ba, espero ez genuen zerbait izan zala, orduan, gure buruare ez zeon prest, erantzun desente bat emateko ez. Eta, bueno, nola eman, eman genuen erantzuna, bidezka kaleratu genitun, Baina bigarren diskan, bueno, ba, ikusi zan, igual, bueno, ba, ezakit, ezakit nora esan. E... Aprobetxatu zenuten momentua. Bai. Hoi da, aprobetxatu genuen momentua, baino oso gazte harrapatu gintun, ze bideo grabatu genuen momentun, e, eh, Kristina Zazkan amasai urte eta nik amabost. Eta hortik hasi zan, esango deu, ba, revoluzioa ez, lainen revoluzioa. Ondoren gaztea maketaleak eta irabazi genuen, baino baitare irabazi genuen, e, kasi jakin gabe aurkeztu ginela, ze, bueno, nik aurkeztu nuna bestia taldeko kidei esan gabe, ordun dena izan zen sorpresa bat, e, ezer prestatu gabe, ordun e, esango du pixka eta hundik gatu egual, eta ez genuen la jakin ongi gestionatzen edo eramaten, ez, e, momentu hartan. Eta mm, ba, gelditze hoi eta gordintasun hoi ikustia, bueno, e, jarraitu nahi deu, zerrei nahi ez, berriro bidian sartzeko, Ba, momentu hortan haiatu zen 2008 eta dis, bigarren diskoa kaleratu ondoren eta ba, diskortako kontzertuak eman ondoren, ez? Eta orduan, orduan ba, erabaki genuen ja, e, irugarren diskau ba, itia, ba, ba, oi, prozesu guztiontan sartu ginen eta azkenen ba, bueno, kaleratu du tximeletak. Beste lanekin konparatuz, aldaketa bat nabarmenduko dugu diska hontan, esan duzu heldutasun batera ba, iritsi zaretela, lan egiteko moldean, eta emaitzan ere bai, e, indartsuago, atera da diska, eta iruditzen bazaizue, tximeleta kantoa entzungo dugu, e, izan baita, edo erakusten baitu pixkat, e, bereziki zuen aldaketa nolakoa izan den? Bai, e, gainea, bueno, abesti honek e, adieraztu gure gure historia, ez? E, tximeleta, tximeleta baten historia bat izango balitzu zela, eta gure, ba, bueno, ba, tximeleta horren azalen jarri geha, eta hoixen, hoixen adieraztu, eta bai, e, aldaketa aldetik bai musikalki baitan ikustet e, abesti egokia dela ikusteko diskan aurkitu daitezke, beste abesti... Hementxe ari gara, eh, lain eh, taldeko kirekin solasean, beraien azken eh, lanaren arira, ba, beraien gana urbildu baikara, eh, tximeletak diska, tximeletak kantua ere entzun dugu, baina 11 pieza, eh, har landu dituzte diskauntarako, eta esango zenukete gehien bat barrenera begirako kantu horiek helarazi dituzuela edo atondu dituzuela? Bai, bueno, azken finean, eh, esan duen bezala, eh, kapulu horren barrun eh, asko pentsatzen atxugea, eh, gure burui asko bidatu dio, eta gure arteko, pues, tentsio, malkua, pozak, algaratan etikion da ez, tan saiatu geha, pues, hoi dena islatzen, eh, norbean esperientzi pertsonalak e, eh, islatze adibidez, e, ingo du kantua esperientzi, eta Getalere bizitako esperientzi bat izan zian, airean mugitzen da, gure aurreko gitarrestak utzitako pari txiki bat, e, oraina marraztuaz, non saiatzega, pues, e, eh, bizidun momentu politxo izlatzen, ez, e, oraina gurekin, gu, gu marraztu nahi deula, e, bizi, e, e emakun gaiak, e, jorratzeko gaur egun horren besteko polemika eta sortzeon gaiak, pues, bueno, gure ikuspuntu txikilare jare emate deu e, pues, eh, ez esan, maskaraan jokua askotan e, saiatze gala gauza bat izaten, izaten mozorro baten azpin bizigea eta egunero beste mozorro bat jazte edo e, gaudenan pertsonan arabera edo nola esateko pues, bueno, kritika txiki bat egin nahi izan dugu horren, erreflexio txiki bat, ez da gaizki ondo da honikan e, guk gauza modu bat ikustetxeu eta guk nola ikustetxeu nesan nahi duen beste gabe. Ba, zuzeneko eta begira jarriko gara, esan duzu bonberenean aurkeztuko duzuela lehen aldizen diska, edefendatuko duzue publikoaren aintzenean, etxean egon gozaretela ere esan duzue, e, pixa berezia izango da eskainiko duzuena. Bai, izangoa nik uste dute oso pertsonala, kontzertu pertsonala, eta, bueno, e, noski denok daudela gombidatuta eta denak hartuko etxe besa pian guztua. E, baina oso kontzertu pertsonala eta gaina bat diskoan kolaboratu duten ba, beste abeslari batek, txeloa, biolina, esaksoa, denak ongoia bertan, ba, ba gure laguntzen abestitan eta nik uste dut oso politia izango ala. Maiatzen? Bai, maiatzak bederatzi. Maiatzak bederatzean. Itzurdu emana, bira abiatzear ez dakinik, ba, lapurdi basen aferroa do etortzeko asmorik duzuen, datarik baduzuen. Horein ba, guztazak hau inungo datek, baina, bueno, Eh, pare bat aldiz egon gea eta eta egia esan behar de, egia, egia asko gustatzen zaigu oso gustoa dela beti. Zakitan desberdinak dira kontzertu beste kutxu badauke eta eta bueno, baten batek entzun nahi balima gaitu, ba gustoa jongo gea. Area bakantu batekin bururatuko dugu, negar egingo dugu pieza aipatu diguzu, eh, esperientzia, ba, bizi izan duzuen esperientzia batetik ateratako kantua dugula, izan ere, baionan, eh, kontzertu akustiko bat ematen ari zinetela, ba, ezusteko bat izan baitzen duten, ez, pertsona batekin, konta iguze. Ba, bapatean, batean, e, kontzertu bukatu eta ba, ni gitarra jasotzen, Kristina papela jasotzen aizala, ba, batean gizon bat etorri zan, eta Kristina ba, be, besuan papelo bat utzi zion, eta alde intzun, ez, ez izan genuen ez da bere horpegia ikusi, baina e, eh, idatzi zigun eh, papelian bertan sentiarazi geniona jona gure abestikin, eta urtetan bota etzitun malkuak eh, bertan bota zitula, Eta hoi islatu izan nahi dugu kanta horrekin, eta bueno, egunen batean behai iriste balin bazaio ba, elkartzeko gustua pozik ongo ginen. Eta hoxe, horretik izan adun egarra egingo dugu. Agian entzungo du, eh, orain? Bai, <laughs> eta entzute bat du, ba, bueno, ba, pozik behai iritsi zaiolako, eta modu batez, ba, eskertzeko baita, ba, behak gukin aukizun detaia txiki horrengatik. Ba, guzti honekin geratzen gara eskerrik asko. Zuri. Zuri. Yes, Kultur Alea. Bai, e, bueno, e, proiektu proiektu hau e, 2014ko eh ko e, eh, Donostiko musika amabostaldi programaren lehenengo egunekoa da, ez? E, ordurako enkargu bat egin e, zuten eta abuztu batean aurkeztu genuen e, proiektu gura e, eh, Donostiko Santelmo Museoan. Eta e, ikusirik nolako ma, mm, ba, bueno, emaitza lortu zen, ba, jendea animatu zen, da eskatu ziguten hori diskora eramatea. Diskora eramateko beste zeo zer egin behar zen, lanarekin jarraitu berraz egon. Eta E, baina, bueno, e, eh, oinarria ja egina zegoen bukatu bat zegoen, hau da, e, bordurako ba genekien e, historia, egun bateko historia izango zela, e, iru osagai nagusi izango zirela e, proiektu hortan, musika, dantza eta guzti hori lotzen, lotzen eta gidatzen, ba, hitza, e, poesia. Juan Mari Beltran entzun berri duzuen musikari eta ikerlaria daraman azken proiektuaren arira. Kontatu digunaren zati txiki baiarri dizuegu, izan ere hots larretan zedea plazaratu eta ikuskizun bat ere eskeniko baitu Donostin kursal aretoan maiatzaren behatzean nahi zuzen. Ba hots larretan eraman duen azken lanaren inguruko setasun guztiak bilduko ditugu ondoko astelenean e, kultur atalean berekin izandako solasaldia baita Andoni Salamero poetarekin izandako elkarrizketa ere entzun izango baituzue. Bause esan da hots larretan bere azken bildumako pieza batekin geratuko gara gaurkoan eta honekin bukatuko dugu gure gaurko emankizuna. Izan ongi entzule eta nahi duzun arte. Aio. goratuz doa kantor gorria. Doi, doi, mendartetatik, loma dizuri zabalduz bidea. Doi, doi, begiak artega, lepa ertena, esproñak zorrotz. Doi, doi, urrun urrundi, kukurkatuz egun berri. oi zein den eder. Erreka eta bere joan geldoaren fereka. Oi zein den eder, erreka ondoko harrian, bera baita pausaleko egokia. Oi den eder, harriaren ondoko zuaitza eta beronen itzalaren eskaintza. oizein den eder. Zuaitzaren puntako txoria, talaua izetara zabaltzen duen ere Eta hoi, oizein den eder, erreka ertzean, harrian eseriz, zuaitzaren itzalean etzalez. Txorin that? zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik goalak, segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekala initik ez!